mwiriwe neza bakunzi barajyo isanganiro subire ndabaha ikaze mwebwe mwese mudukurikira aho muherere buce bitandukanye by'igihugu n'abari mu mahanga mwese buradukurikira nkuko mumaze kuvyumva ni umwanya w'ikiganiro gira icushikirije kino kiganiro no musi rero tukaba turi kwigerekezo rya gatanu kwezi kwa ruhuma umwaka wa 2021 muhinga bw'ivyuma Alphonse Kubwimana kino kiganiro mugiye kugiteramishwa muri kumwe na Jean-Marie Mayonga mwese ndabaye ikaze nk'uko rero mwabyumvise ni ukugica umushikirije ku makuru yaciye hano kuri Radio isanganiro ariko mu nkundire mbanze ndabibutse amwamwe mu makuru twabashikirije hano kuri radiyo isanganiro aho bamwe mu bashora inka ku isoko y'ibitungwa yo ku mutumba wa Rutegama muri komine n'intara ya Gitega bavuga ko abakomisiyoneri b'inka bahora babafasha gucungera ibitungwa byabo abakomisiyoneri nabo ngo bagasaba ko leta yobafasha mu kwiyunga mu ishyirahamwe rizwi n'amategeko nabo bakaza barariha ikori hako babuzwa gukora ayo ni amwe mu makuru twashikirije twarabwiye amakuru ajanye n'ibiraro vyo kuruza indurumu mu mwonga wa Kibenga byasenyutse hagati ya makumyabiri ya Gitaramuka na Buyiga intara ya Karusi byagabanije bidasanzwe imigenderanire n'uru n'urujya n'uruza hagati y'abanyagihugu b'ayo makomine atandukanywa n'urwo ruzi nayo mu bijanye n'agateka k'abana twari amakuru ajanye n'umukenyezi ku gikomero muri komine tangara intarangozi yaturije umwana wiwe w'imyaka ndwi umucanwaho yamuturiye amaboko yose aratokombera n'ibyo rero ngo uyu mukenyezi akabikoze kuri uwo mwana yashoboye yagize igikoze cyo kujya kwiba ibigori ngo mu murima umubanyi mu bijyanye na oberi mu kutamenya no kutamenya inkaratasi zikenerwa mu rudanda za ndengambibe kubura ibiro by'ikigo oberi ngo ku mipaka ya kumwe juru ni muri kigamba n'igisagara mu ntara cankuzo ni zimwe mu ngorane abadandaza mwashobora mm, kutwidondora mutubwire n'aho muherereye alo munywanyi umunywanyi ntituri turumvikana alo alo mwiriwe neza sawa yego turi tuganira nande abanywanyi ndumva ko udutelefone umega turi ko turabagora sinzi ko ari imbuto z'ibirere ariko twizere ko n'ubundi mu buryo bw'icumu ushikirije muraba neza amatelefone yanyu y'uko aza kutworohereza ah, agatelefone gaciye kamucikana ariko yamaze gushikiriza icyumviro ciwe mu makuru twashikirije kugira ngo icyumviro cumvikanye nuko nigire ico ushikirije kuri radio isanganiro Alphonse Kubwimana mwinga bw'ivyuma ijwi ni rya Jean Marie Mayonga aro ndabumva duga ku ijambo ntabwo bamashikiriza ku bijyanye niba umubyeyi wiwe w'umwana ingozi yafashe umwana akamuturira ni uko ababyeyi bajya bararaba abana bacumuye bakoze amakosa mm. batabahana birengeje kubera ibintu usanga ari ibintu bibi yego ni ukuvuga kweri ibigori babiha agaciro ariko buribagiye gutanga agaciro ku biharagi imiceri n'ibindi bitekwa mbumbarugo yego kuko ibigori bigira agaciro byonyine kuko ibindi bitekwa kuko byose birimwa n'abarimyi ngira ngo navyo nyine bizoshikirwa ni ukuvuga yuko rero n'ibiharagi ukaba n'imiceri n'ibindi mm-hmm. byose bigurwa ngaha mu burundi mm-hmm. ni birimwe n'abarundi kandi nabo nyene bibaruhisha ku bintu batuma baronka akantu k'akanyungu kugira ngo baronke kuri bakiteza imbere yego ndabumva kigamba yego ndabumva duga ku ijambo umunywanyi ntituri kutumvikana ndumva ko telefone ibirere biriko birabyorosha Halo. Halo, mwiriwe neza. Mugitobe. yo aca hano ukundi kundi urumva ibihano ni byinshi ntiwoca bagira ingere ku yindi nuko iganiro ry'ibicishikirije urumva ko wanywanyi duhereje rwose twoga n'agashabu by'umukenyezi yagize ku kibondo ciwe naho bibabaje nuko ikiganiro ni kuri radiyo isanganiro eh, ndi aroni ngarutse aro nego ntago mpashyikirize ngeze nshyikirijwe kuri uwo mumama yaturiye umwana wiwe mhm. ni ukuvuga uwo mumama yaturiye umwana w’amaboko mm. kubera umwana yari agiye gukorakora ibigori by'abantu mm. biraje ko ugasanga umumama yaragize ishavu rirenze cyane mhm. ariko araharura ukuntu yoshakoroka ibyo kurihira uwo mwana yononye mm. acaba n'umenga amuteye amaboko niho umwana yokumva akavuga ati sinzosubira yego yego ni ukuvuga twagomba kabisa dutanye nk'impanuro kuko uwo mubyeyi wo hiyo muri komine tangara yakoze gutyo ku mwana wiwe hmm. kuba ibyo bintu biratubabaza cyane kandi abo bantu ngo nyakubahwa mhm. barakwihutira bashyikiriza abadogiteri bakabapima bakaba ko mu mitwe ata kintu kibabakiye mhm. kuko icyo gihano ntikibaho kandi na bujya bw'uko twari tuzi yuko abakenyezi ari bo bene ikigongwe gusumba abandi mm. kuko twabumvise n'ikindi gihe hiyo mu ntara ngozi nyine wigeze gukora uko nyine mhm. bo ugiye kuraba ugatembekeranya hiyo nyine mu buraruko iyo za muyinga hose hakunda kuboneka abagabo bakunda guhotera abakenyezi ni ukuvuga abantu badutse barabushyikiriza abaganga babapime barabe yuko mu mutwe kabisa yego rero ntibyatwubatse turi ko turumva gutwira ikibondo ni ukuvuga icyo kibi igisebe cy'intakira amaze kubona inkovu amaze mm. gukura akibuka uwabimugize ni hahandi aca atangwa kuguma mugira umutima mubati wari wanyishe n'imana yanzuye mhm. rero abo bantu kabisa bateretse barabaha impanuro na cyane cyane bajya barapima barabe yuko bakwije mu mutwe abaganga banuruse ibijyanye n'iby'inyifato baze baragerageza gufasha yego cyane kuko turazi ko ari mu myega yose abanonoseye ibintu bitandukanye yego hanyuma rero isigaye nyine icyubahiro nyakubahwa umukuru w'igihugu mhm. ku isazi ibiri zirenze ku minota mirongo ibiri n'itatu iganiro n'igira icyo kuri radiyo isanganiro n'ubu nyine turacakira abanywanyi mutubwira amakuru yaciye hano ukuntu mwayakiriye ingene mwayumvise bakaba ku rugomero akazina kanyu niho muherereye mhm. eh, hari icyo nagomba kukirira akazina kanyu ku bijyanye n'ibiciro by'ibigori nabyumvise munyuranye mugana basabye akazina muri bande burya ibiciro by'ibigori naho ariko barabigira hariho uburere usanga butoroshe mhm. kubera iyo umwimbu weze mm. usanga abantu basesagura umwimbu cyane mm. kubera ko benshi baba bakenye yego bica bisaba ko barindira ry'amahera y'agaciro bagasanga ntizokunda bagapfa babisesa mm-hmm. batahunguka badandaza mm. umuti rero ku bwanyu alo umuti ku bwanyu kubera ko ibidandazwa nk'ibigori mm, mm. bijya biciro basutseho mm-hmm. abadandaza usanga bareka kubigura mm. kubera ko bafite icyo bashaka gushika ko inyungu nyinshi bikajya bisaba rero ko bashobora kugira gute mm-hmm. guca babyimba abanyagihugu by'ibite hmm. by'ibijanye n'ibireta hmm. bishinga ku bijanye n'ibifungurwa mhm. rero hari ikintu dukunda kwibaza rimwe na rimwe yego none gitibaza none ko ari hamwe bishoboye gushika urabona ko abarimyi bashobora kurima bagahomba mhm. turumvikana ndabumva duga ku ijambo bamaze kurima bagahomba mhm. kadusanga ibintu byazinze mhm. none hategekanijwe iki kugira ngo turabe yuko umurimyi nawe uko kubera ko n'ifumbire musanzwe itwara amahera menshi mm. ngira ngo kumbure umunywanyi ki amakuru yiwe yari kuradushikiriza ndumva ko telefone gace kamucikana atarabwaheze ikindi cyumviro ku makuru yadushikije ariko yakora avuga ibijyanye n'ugombo mu gihe igiciro cy'ibigori cyashinzwe cy'intete kimwe mu byo nankiriye amakarita y'amayinite ni uko ukuntu bincafuza arancafuza ku ishati ye kumiza iwana wapi ariko pamfile nawe uracata umwanya n'amakarata kweri gushika ino saha nturamenya kugura amayinite ya ekonete na uzuza uzuza ubu ho ku bantu dukoresha uzuza mm. batwomereye amabonisi uyavuga buhoro buhoro finansiya ndagusabye mm. none uzuza imeze gute urumva uzuza mhm. ni transfer ya ekonete itameze nka ziga tumenyereye mm. ugenda ku mukozi wa ekonete adanaza amayinite ariho hose ugaca umubwira guha amayinite ya ekonete ya uzuza agaca agutransfera ubwo mwene turi uracuragirika haca haza mesaje ya ekoneti kwereka ngo muhejeje gushiramwo amayinite mm. kujya kwikarata ikiza c'amayinite yawe uza ekoneti no guhera ku mayinite ijana uraronka mm. akabiga nako mm. nuko bonisi bizana oya oya ngo tuje ku kabotike kwa kadogo mbanze nguriyo transfer ya ekoneti yawe uzuza nongere nironkere izo bonisi urazi uzuza uzuza ni taransiferi y'amayinite ya ekonete iza yikoreye umuganda w'amabonusi ushobora kuyisaba ku mudandaza wese w'amayinite ya ekonete akwegereye hurumbira uzuza ya ekonete ucungura umwanya n'amafaranga isaha zibiri zirenze ko iminota mirongo itatu n'umwe ikiganiro ni igishushikirije n'ubu nyine turacakira abanywanyi mutubwira amakuru mwumvise cyane kuri radiyo isanganiro uko mwayakiriye mwadego turabakengurukiye alo urumva ni berikimansi ngarutse berikimansi yego imuhwari mhm. urumva twari ko tuvuga ku bijyanye n'ibiciro nyine leta iri kirashinga yego ni ukuri bazogerageze barabe ko umurimyi adashobora guhomba kuko mm. ari hamwe ahombe ngo burundi rwego mhm. nizere ko atazohomba mm. twizere ko atazohomba yego kuko ngira ngo bizaba byifashe neza yego kubera mm. ko ibiciro bikunda kuba bigorana kubibera nkino twebwe turi mu kumoso dukunda guhura n'izuba ryinshi ugasanga umwimbo ntugenze neza ugasanga ibintu birabuze mhm. aho niho dufitiye ubwoba kanini kanini twizere ko akavura kazoboneka keza gakwiye cyangwa bizaba bigenze neza hanyuma ikindi nagomba mvuge yego ni kuri urya mubyeyi yihanye umwana wiwe akamuturira ukuboko mm. ni ukuri urya mubyeyi birashobora gusa ugasanga yarahanye urya mwana wiwe bivanye n'uko usanga dutunze abana b'intumba mhm. rero uryamutse naho byoshika naho benshi baguma bavuga ngo nahanwe nahanwe mm. twese turatunze abana ugasanga dutunze abana b'ibigaba mm-hmm. ni ukuri bajye bamugirira ikigongwe kuko yoba yarahanuye umwana bikanka akaraba yuko yoba ariko arakoresha igihano kugira ngo arabe ko umwana yotunganye yego ni ukuri ntibamuhanane isabu bamugirire ikigongwe kuko nabo bose bavuga ngo nahanwe nahanwe kuko bose baratunze abana bose ntibatunganye kumwe mm. kuko hari byinshi tukunda kubona mu miryango ugasanga nk'umwana arahanwe agenderezwa cyangwa n'ibindi mm-hmm. kadusanga kubera umwana arababaye rero ntibamuhanane ishavu kubera abana nabo nyine barakora amakosa arenga urugero yego utabavyeyi baje baragabanya ishavu yego mm. yakoze ngira ngo ngira ngo abijejwe kumbure imbaraga ngene bazomuhana igihano ciwe murakoze cyane moyize yego kabisa nti rero muri make bakwiye kubahagarika cyangwa bagashinga amategeko abagenga hano eh, ikindi nacyo mhm. kuri bijya by'ibigori mm. none ko batavuze ku mudandazwa azo bigurisha nawe ayo azogurisha yigwa yajya ruswa ku bantu atagore babiri babiri murahabwa imbere ugira muze mudukirimo icyo kibazo. Pasika mugabo ayo makuru muri ko muraduha sayo twe twavuze abanywanyi suri ndabibutse yuko mu makuru muri kumara dushikiriza si mu kiganiro kijanye no kutubwira amakuru utamenya ahubwo gira icyo ushikirije kuri radiyo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine n'ibiri hamarumva akazi barariha ikori urumva utahana amarake n'amarake urumva ah, leta nayo urumva itabimenya urumva nibaza ko bidasa neza uti habiho amategeko abagenga bari amakori mu bandi amategeko amategeko mugabo rero n'ikindi mm. kiri ikora mhm. azibaze no bakora ubukomisiyoneri ngaha mu gisagara mm. iby'amaparasera cyangwa iby'amamodoka cyangwa ibiki n'ibiki mm-hmm. kuko batse guma bakoramo numva ni byiza rero baze babandanye bakora akazi naho numva biza birashika mhm. bwa ndibaza ingenzi zizobandanya ziza zizobandanya ziza neza cyane kuko abijejwe bazobikurikirana umva zizoza nyene yego zizoza hama ivyo vy'urucanco navyo urumva ko umushikiranganji agiye vy'amagara y'abantu mm. yavuze ntirurashikirwa kugira ruzi no tubandanye dukaraba twiza dutegeranye dukurikiza izo mpanuro ni ukubandanya mukurikiza inkingo nyine zigikoreshwa mugwa musabwa mu kwikingira murarindira urwo rucancu yego tubirindire tubirindire mhm. amandaye pole n'uraho yarinjiye nyine avuye muri tanzania muri tanzania azi eriyakimu mabanda neta neta imakamba eriyakimu mu ntara y'amakamba ego hmm. dushikirije ni umwuga wacu ujyanye no kugendesha amapikipiki ni ukuri mu karere ka makamba turabangamiwe none ga eriyakimu ntabacire mu jambo amakuru twaracishije hano ku isanganiro ndabumva duga ku ijambo ibigori nibyo bisumba kawa cyangwa kawa niho gasumba ibigori kumona igiciro cy'ibigori ejo cyabaye kininiya ku kawa bivana n'ingene babonye umwimbu ukumbure wagenze rirangura ibigori n'ibiharage kuko guteza imbere umurimo muto muto amababi badoze barabirangura badoze barabigurira leta n'ahandi igiciro ntikizokwigera gishyira kubera mm. leta ariyo yorite kurangura ibigori mhm. n'ibiharage twebwe twagera turabigurira leta niho ibiciro twokubahirizwa n'ahandi murimyi nta mateko azi ibiciro mm, none ko leta kugira ngo bashinge icyo giciro mwarabyumvise wumva barabye ingene umurimyi akora ingene aruha urumva bagize amaradiyo bayuguruye ahamagakora kuko twanezerezwa twumva zabonesha FM n'izindi radiyo mm. zikora burya twebwe abanyagihugu turaryoherwa n'amaradiyo menshi nka cyane cyane nk'iyisanganiro yo irakundwa ku rugero rw'ibice birenga mirongo icyenda ku ijana mhm. ni ukuvuga iyo radiyo zibuze rero twebwe abanyagihugu tuba twumva ko turugaranwe ikindi cya nyuma nacyo nagomba kwisanganiro ariko numvise ngo bakwiye ngo kugira ngo amashyirahamwe kugira ngo ba igihe shyirahamwe kuba ari ukuniga umunyagihugu kwa kuri nta ngingo waba ubahirije mm. kugira ngo umunyagihugu yishore igitungwa ciwe amagereza uba kugira ngo abari bakidandaza nawe yigiye inyuma none mwumva vyogenda gute ahubwo ico mbona rero kimwe mugenzi yego nuko by'ukuri ingingo yo kubahirizwa pare ngo by'amashyirahamwe hanyuma kugira ngo umunyagihugu yashoye imena ashoye ingurube ashoye inka adandaze na mwene kugura kugira ngo hamwe hagati n'abatahu hagati yabo rega barimwo intanya hmm. mu by'ukuri ibyo rero ingingo yubahirijwe umwami aba yeza urakoze cyane umugoroba mwiza kuko ijoro ryiza mm. ni ukuvuga ko rero mhm. twebwe ino ni ukuri ibiciro by'amabati byabaye ndana mm. ibyongeye ko ni ikiciro cy'isima mhm. ndabumva Fiston yego me ni isima twebwe igeze ku biciro y'amahera angana ibihumbi mirongo itatu ku mufuko imvuze ibatse naryo rigeze ku bihumbi shimira nabo bose bashoboye kwakura ariko du telefone tutashoboye kuborohereza subire ndabifurize musugira umugoroba mwiza mubandanye muteramana na radio isanganiro kubera kubiganiro birabandanya Giricho shikirije Giricho shikirije ivyo navyo nibiki Ego giri